الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله نجاة من كل كرب في هذه الحياة الدنيا ومفتاح لنيل المقامات عند الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى بمنه وفضله وكرمه على هذه الأمة أن دلها على أعمال يسيرة وهي في الموازين وهي في الموازين ثقيلة وهي في الموازين ثقيلة ومن تلكم العبادات تحميد الله عز وجل فقد روى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت فالتحميد هو الذكر هو ذكر هو ذكر محاسن المحمود مع التعظيم والتبجيل والمحبة والإجلال فإذا أضيفت إلى الله تعالى فهو أحق بها وقد كان صلى الله عليه وسلم من دعواته وهو في الصلاة أنه إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فانظروا يا رعاكم الله كيف قال صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات النيرات المباركات أحق ما قال الأبد أي أحق ما يقول الأبد هو أن يحمد ربه فإن الله تعالى هو المحمود بكل لسان وهو المستحق للحمد ومن أجل ذلك مدح نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه فقال جل وعلا وهو ما افتتح به كتابه العظيم قال الحمد لله رب العالمين وقال جل وعلا في نهاية ما يقال عندما يقضي الله القضاء على بين بين الخلائق قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فله الحمد جل وعلا في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمين مجد أوران الله جل وعلا دومين إتتي allah gare mu kuma أوران allah shine tsira daga dukkan bala'i daga dukkan bakin ciki kuma shine mabudi ya zuwa ga dukkan darajoji madaukaka a ranar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawan abin da yake shigar da mutane aljanna tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a don haka ina maka yana wasiya da mu baki ɗaya kan mu ji tsoron Allah mu guzuri da tsoron Allah domin samun kyakkyawan haɗuwa da Allah jalla wa'ala sannan daga cikin falalar Allah gare mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga ayyuka waɗanda suke masu sauƙi amma masu soyuwa a wajen Allah masu nauyi a kan mizani daga cikin waɗannan kalmomi masu sauƙi wadda take ibada ce mai sauƙi amma mai girma ce a wajen Allah akwai ibadar godiya ga Allah ibadar cewa alhamdulillah wannan ibada wannan kalma tana daga cikin kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi kyan mafi wato falalar zance a wajen Allah sune subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baya cutarka da kowace ka fara ko ka fara da kowanne daga cikin susu hudun ka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar wannan kalma yace fada a cikin hadisin Abi Malik al-Ash'ari alhamdulillah tamla'ul mizan cewar alhamdulillah tana cika mizanin bawa wato tana cika shi ta sanya mizanin sai nauyi a cikin ayyukan a wajen ayyukansa to wannan kalma kalma ce wadda take ita tafi komai cancanta tafi komai gaskiya bawa ya faɗaita. ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin azkar da yake yi na sallah idan ya dago daga ruku'u yana yi in yace sami Allahu liman hamida zai ce rabbana walakal hamd ya ubangijinmu yabo ya tabbata a gare ka cikin sammai da cikin ƙasa da wanda zai cika abin da ke tsakaninsu kai ne ma'abucin yabo kai ne ma'abucin girma da ɗaukaka mafi cancantar abin da bawa ya faɗa shine wannan kalma wato ta cewa alhamdulillah kuma dukkan mu bayi ne a gare ka babu mai hanawa ga abin da ka bayar babu mai bayarwa ga abin da ka hana kuma mai sa'a mai tagomaci tagomacinsa ba zai amfane shi ba a wajen Allah duba ku gani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a haqqu ma qala al-abd mafi cancantar abinda bawa ya faɗa hakika mafi cancantar abinda bawa zai faɗa shine yayi godiya ga Allah domin godiya ga Allah alhamdu ma'anarta shine ambatan kyawawan sifofin da abu da kyawawan ayyuka da kyawawan ababen danganawa da wanda ake yabo a gare shi tare da girmamawa da soyayya da jin nauyi a cikin zuci to wanda ya fi kowa cancanta a yi masa wannan shine Allah kuma shine abin da Allah ya fi so a yabe shi don haka ne shi da kansa ya yabi kansa da kansa jalla wa'ala farkon surar da Allah ya buɗe a cikin alkur'ani shine ya buɗe da godiya ga kansa ya ce alhamdulillahi rabbil alami kuma da Allah ya ba mu labarin ƙarshen abin da zai yi bayan an yi hukunci 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan wuta sun shiga wuta Allah ya ce wa ta hafi na min haulil arsh ka ga mala'iku suna lullube suna kewaye da al'arsh suna yan yabo ga ubangijinsu tare da godiya a gare shi aka yi hukunci tsakanin bayi da gaskiya sannan aka ce alhamdulillahi rabbil alami shi yasa Allah ta'ala ya ce lahul hamdu fil ula wal akhira Allah yabo ya tabbata a gare shi a farko shine farkon halitta sannan Allah maɗaukakin sarki yabo ya tabbata a gare shi a ƙarshe bayan Allah ya yi halitta ya yi hukunci tsakaninsu da gaskiya sannan don haka ya cancanci yabo jalla wa'ala to Allah maɗaukakin sarki a cikin taufiƙi da ya ma wannan al'umma ya sanya annabinta Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi kansa sunan shi an shiro shi daga cikin alhamdu ne wato wanda yake sha yabo, wanda yabonsa ya yawaita a harsunan mutane da ambaton kyawawan halayensa da kyawawan sifofinsa da kyawawan baye-bayen da Allah ya masa ya wai ta harsunan mutane kuma ya kira sunan al'umarsa alhammadun masu yawan godiya ga Allah haka sifarsu ta zo a cikin attaura kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin amri bin al'as a cikin sahihul bukhari al'umarsa su ne masu yawan yabo ga Allah masu yabon Allah a cikin kowane hali kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da ya ambaci wannan al'umma al'ummar musulmi da yace inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sai Allah ta'ala yace at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah a cikin sifofin su da ya faɗa a cikin waɗannan sifofi guda tara sifofi guda takwas yace alhamidun masu yabo ga Allah shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya yazo dawowa sai ya ce aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun muna komawa muna masu tuba ga Allah muna masu bauta ga ubangijinmu muna masu yabo gare shi to wannan ya nuna kan cewa sifar wannan al'umma wannan ita ce sifarsa masu godiya ga Allah to godiya ga Allah din ta zo da lafuzza daban-daban mafi kyawun godiya ga Allah Shi ne mutum ya ce la sana'an alaik ta kama asnaita ala nafsi na iyakance yabo a gare ka ya Allah kai ne wanda ka fi cancantar kai ne wanda ka fi kace kai bi kanka da kanka Don haka idan mutum ya yi kancan cewa zai yabi Allah da abin da ya fi komai idan ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a hadisi ya cika bakancensa ya yabi Allah da abin da ya cancanci a yabe shi daga cikin abin da ya zo na sigar yin wannan hamdala da yabo ga Allah shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muaqibatun la yukhayyibu qailuhun wato masu kalmomi waɗanda suke wato suna bibiyan juna a wajen tabbatar da falalarsu kuma mala'iku masu bibiyan juna suna rubuta su ba duk wanda yake faɗin su ba zai taɓe ba shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau ɗari kamar yadda ya zo a cikin adabul mufrad kuma yana daga cikin wannan yabo ga Allah mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi to wannan waɗannan kalmomi suna da albarka saboda su ne suka su ne abinda za su ba ma mutum tsarkin zuci kuma su ne abinda za su sanya mutum ya zamanto mai yarda da kaddara mai amincewa ga abinda Allah ya hukunta a gare shi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga abu wanda yake so idan ya nemi abu kuma ya zo yanda yake so sai ya ce alhamdulillahi ladi bi ni'matihi tatimmu salihat dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa ne kyawawan abubuwa suke tabbata idan kuma ya ga wani abu wanda yake ba shi yake so ba sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali to haka ya kamata mumini ya zamanto cewa alhamdulillahi ya rinka gudana a cikin zuciyarsa a nan rayuwa ta duniya idan ya gudana a cikin zuciyarsa a wannan rayuwa ta a harshensa a wannan rayuwa ta duniya to ko wannan hanya ce da za ta kai shi zuwa ga samun shiga aljanna domin yan aljanna kamar yadda ya zo a hadisin Anas ibn Malik ana musu ilhaman tasbihi da tahmidi tasbihi ga Allah da godiya gare shi kamar yadda ake ma mutane a nan rayuwar duniya ilhaman su rinka numfashi za ka yi numfashi ko kana bacci za ka yi numfashi ko ka sani ko baka sani ba ba za ka iya yankewa daga numfashi ba saboda tilas ne ka yi numfashi to 'yan aljanna haka Allah zai kimsa musu tasbihi da tahmidi tilas ne kare shi kamar yadda suke yin numfashi wannan yana daga cikin falalar Allah da yema 'yan aljanna domin da a ce Allah maɗaukakin sarki ya ba su ni'ima ta jin ta abinci da abin sha da arziki iri-iri wanda yake ba mai karewa ba amma Allah maɗaukakin sarki bai ba su abinda wato za su bauta masa da shi ba bauta waje take ba ta taklifi ba bauta waje take ta yarda da Allah ta aminci da Allah ta farin ciki da Allah ta yabo ga Allah domin Allah ya cancanta a bauta a yi yabo a gare shi to shi da Allah da sun zamanto tawayayyu don haka Allah ya kimsa musu cewa hatta a cikin aljanna wannan daɗin ibadar da ake ji a cikin da samun kusanci gare shi da jin wato farin ciki da annashuwa a cikin zuci ta hanyar ta kyautata ambato a gare shi Allah madaukakin sarki bai hana musu wannan ni'ima ba domin da shi ne ni'ima take cika dan haka 'yan aljanna suke yin wannan tasbihi da tahmidi to tun anan duniya ya kai bawan Allah ya kai musulmi Allah ya buɗa maka kofar wannan ibada daga cikin wuraren da ake so a yi wannan ibada ta tahmidi da godiya a gare shi shine idan mutum ya ci abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha wa an yashraba ash-sharbata fa yahmadahu 'alayha Allah yana yarda yana yarda da bawa ya ci wani abu wanda yake abinci ya gode masa akai ya sha wani abu wanda yake abin sha sannan ya gode masa akai idan mutum yayi wannan ya cika haƙƙin da Allah madaukakin sarki yake nema daga wajenmu na godiya ga ni'ima wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin tsakar rana sai ya haɗu da abubakar da umar ya ce me ya fito da ku suka ce yunwa ce ya rasulallah ya ce nima ba abin da ya fito da ni illa wannan sai suka shiga wani lambu na wani sahabi daga cikin al'ansar lambu mai ni'ima ya yanka musu akuya ya gasa musu ya kawo musu ɓargo suka sha suka ci naman sannan ya kawo musu ruwa mai sanyi daga cikin rijiya mai sanyi rijiya mai ruwa mai sanyi a cikin wannan lambu suka sha bayan sun sha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu la thumma la yau yawma anin na'im za a tambaye ku a wannan rana rana alkiyama a kan ni'ima kun fito daga gidanku kuna jin yunwa Allah ya ciyar da ku ya shayar da ku za a tambaye ku akan wannan ni'ima to abin da zai sanya mutum ya zamanto ya cika haƙƙin ni'ima irin wannan ni'ima shine ya faɗa alhamdulillah yayyabo ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in mun ci abinci mu ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin ko mu ce alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana sannan Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana godiya gare shi yayin da muka yi atishawa domin baka san abin da zai samu gare ka ba yayin da wannan iska mai karfi ta fito daga jikinka wanda da Allah ya tsare ta watakila ta zamanto sanadiyar halakarka shi yasa daga kayi atishawa ka kace alhamdulillah wannan abu ne wanda yake wanda Allah madaukakin sarki ya bamu a cikin wannan al'umma muna gode ma Allah akan ni'imominsa sannan daga ciki wurare da Allah ya shar'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana godiya a gare shi akwai a cikin sallah yayin da zamu fara yin sallah a jikin addu'o'in buɗe sallah da kuma idan mun gama da idan mun idar da sallah zamu baqiyatu Saliha subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 daga cikin wuraren da aka shar'anta mana yi idan mun yi karatun alkur'ani ko mun yi alwala idan mun gama mu yi wannan godiya ga Allah da sigar kafaratul majlis shine subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. kaga akwai godiya ga Allah a ciki faɗin wannan sai ya zamanto kamar hatimi ne da zai sanya aikin Allah da zai sanya aikin bawa dauka shi zuwa ga bawa zuwa ga Allah jalla wa'ala daga cikin wuraren da ake yin wannan kalma da yabo ga Allah idan mutum wato kaga wanda Allah ya jarabce shi da ibtila'i idan mutum kaga wanda Allah ya jarabce shi da ibtila'i a jikinsa to kai yabo gare shi kai yabo ga Allah kace alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya ya bani afiya aminci daga abin da ya jarabce ka da shi kuma ya fifita ya fifita ni akan da yawa daga cikin bayinsa ya zo a cikin al-muwatta ta Imam Malik annabi Isa alaihi salatu wassalam yana cewa ku yawaita ambaton wato ku rage yawan zance ba tare da ambaton Allah ba domin zuciyar da ta fi kowa nesa daga Allah ita ce zuciyar da take kekashe zuciyar kekashewa saboda rashin ambaton Allah sannan ku sani mutane iri biyu ne akwai wanda bala'i ya sauka a gare shi akwai kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya daga bala'i to ku gode ma Allah akan lafiyar da ya baku daga bala'i kuma ku ji kan waɗanda Allah ya jarabce su da bala'i wannan hatta a cikin sha'anin bin addini mutane iri biyu ne wani Allah madaukakin sarki ya bashi ni'ima ya bashi afiya ya su aminci daga jaraba ta wato mummunan ayyuka ko saban Allah ko tozarta farillai wani kuma ya fitinu da wannan to don haka wanda ka gani ya fitinu wanda ka ga baya wannan ko in ka ga kanka Allah ya amintar da kai ya baka istikama, to kai godiya ga Allah sannan wanda ka ga shi kuma jarabawa ta zo masa da wannan kai ji wato ka ji kansa in ma za ka yi masa nasiha in za ka yi masa wa'azi wa'azin ya taso daga wannan ruhi na jin kai da tausayi sai ya zamanto ka yi aiki da tafarkin annabawa to sannan shi godiya ga Allah shi ne mabuɗi na samun ƙari daga gare shi a cikin ni'imominsa fa'idodin godiya ga Allah suna da yawa daga ciki suna daga cikin wato makami na imani wanda duk ya taka makamin godiya ga Allah ya taka makamin imani imani ga Allah daga ciki tana kawo soyayyar Allah jalla wa'ala da samun nasara daga Allah daga ciki yin alhamdulillah at-tahmid yana kawo ni'imomi waɗanda yake aka rasa su kuma wanda take ni'imar da take nan yana tsare ta sannan wannan yana ba ma mai yawan yabo ga Allah yana ba shi makwabtaka da kusanci ga Allah jalla wa'ala a cikin matakai waɗanda suke mafiya ɗaukaka a cikin aljanna sannan suna kawo yafewar zunubai da sitirce aibi kamar yadda hadisai suka nuna na wanda yake cewa subhanallahi wa bihamdihi a rana sau ɗari sannan wannan zai sanya shi ya makwabci waɗanda suke masu yabo ga Allah wanda wannan arziki ne duk wanda ya samu kusancinsu ya samu arziki mai girma sannan wannan yana sanya yin wannan tahmidi yana sanya mutum ya shagalta da ambatan Allah jalla wa'ala gabarin giba da annamimanci da kuma dukkan wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki yake fushi da shi sannan yana ba da lafiyar jiki da karfinsa sannan yana a matsayinsa a falala yana daga cikin matsayinsa in ka zo dalilin lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar har za ka fi wato ya fi falala bisa 'yantar da bayi da yin sadaka da dukiya mai yawa kuma yana sanya bawa ya zamanto mai samun nutsuwar zuci ga kaddara Allah yana kuma kai shi ya zuwa ga makamin yarda da dukkan abin da Allah ya hukunta masa yana kawar ma da wato sifar yi ma Allah fito na fito akan abin da yayi hukunci a gare shi ko kuma ya sanya shi yana sanya bawa yana kawar masa da sifar wato wofunta daga godiya ga ni'imomin Allah sannan wato shi yabo ga Allah tahmidi yana daga wato mafi kyawun sifofi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufantu da ita ya sufantu da ita kuma yayi ma al'ummar sa kan sufantu da wannan sufantu da wannan sifa ma sunansa sallallahu alaihi wasallam an tsago shi ne daga wannan sifa don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin alhamadun masu yawan godiya masu yawan yabo a gare shi domin wannan ne abin da ya cancance mu a matsayin bayi na Allah jalla wa'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله